Es tiempo de que hablemos. Sé que es triste lo que está pasando. Lo que planeamos no estamos logrando. La llama casi ya se está apagando. Es tiempo de que hablemos. Aunque no nos queramos lastimar. Pero solo nos damos la mitad. Creo que no hay nada más que rescatar y por esto no seguí. Si ya no nos queremos, no hay que fingir. Recuperé sentido cuando entendí que tuve que perderte para encontrarme a mí. tu tiempo el pelo si no No siento nada cuando te vas Sé que no vas a volverlo a intentar, eh, lo sé Sabes que yo sigo siendo el primero en tu vida Pero mala mía, que son la mía, no es. Eh. Dame de eso para aprenderlo Si se da lo mejor, vamos a verlo Sabes que yo puedo tenerte, olvídate Con el tiempo solita vas a verlo Antes de llamarte, tomo un vaso con colores Ya pa' eso, para reconocer los errores Controlling, te olvido Drug life hundido Todo pasa que me sacaste de a poco con el tiempo. Y por esto no seguí. Si ya no nos queremos, no hay que fingir. Recuperé sentido cuando entendí que tuve que perderte para encontrarme a mí.